Marhamat. وهبت في الدمى منه رياحا تنسم عطرها zulmga uchragan musulmonlarga hijrat va jihodni farz qilgan. Shuningdek, ana shu farzlarni bajarishlikka va biz mujohidlarni ushbu yo'lda sabr va matonat ila istiqomatda muyassar qilgan Alloh subhanahu va taologa maqtovlar va hamd va sanolar bo'lsin. Hijrat va jihodni qayerga, qanday qilishni amaliy ko'rsatib, o'zining ummatlariga o'rgatib ketgan bashariyat sayyidi Janobimiz ustozimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga va u kishining ahli oilasiga cheksiz salomlar va salovatlar bo'lsin. Assalomu alaykum aziz muhojir va muhojiralar. Assalomu alaykum qadrli mujohid va mujohidalar. Alloh taolo ushbu kunlarimizni barokatli qilishini so'rab, bugungi jumadan jumagacha bo'lgan eshitirishimizni boshlaymiz. bugun hijriy sana bo'yicha 30-shabon 1435-hijriy qamariy yil. Milodiy hisob bo'yicha esa 28-iyun 2014-yil. Mana azizlar, Shabon oyi ham tugab, muborak Ramazon oyi kirib kelmoqda. Jumadan jumagacha dasturimiz ham 130-songa yetib keldi. Shu orada bizni ovozimizni internet orqali tinglayotgan muxlislarimizga aytib o'tamizki, ushbu iymonlashuv dasturlarimizni eshita olmayotgan yaqinlaringizga albatta yetkazing. Agar sizda ushbu dasturlarni vataningizga olib borib tarqatishni iloji bo'lmasa, boshxona xodimlari tomonidan sizga ta'ziqlar bo'lishidan qo'rqsangiz, sizga oddiy va sodda yo'lni aytib o'tamiz. Siz Yevropada turib internet saytlariga dasturlarimizni upload qiling. Ya'ni kompyuteringizdan o'sha saytlarga barcha dasturlarni yuklang va yuklagan saytingiz kodini, ya'ni linkini eslab qoling. Vatanga qaytgach internet orqali o'sha upload qilgan saytingizdan yuklab oling. Undan ham oddiyroq variantini aytadigan bo'lsak, mashhur bo'lgan pochta saytlariga yuklang. Misol uchun Mail.ru, Yandex va uni uyingizga qaytgach, qayta o'sha pochtalardan yuklab, bemalol va bexavotir o'z yaqinlaringizga tarqating. Demak, dasturimizni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning muborak hadislari bilan davom ettiramiz. Oyisha onamiz rivoyat qilib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam roza tutsalar, endi bu oy oxirigacha rozalarini ochmas ekanlar deb o'ylab qolardik. Roza tutmay yursalar, endi tutmas ekanlar degan xayolga borar edik. Ramazondan boshqa biror oyda to'liq roza tutganlarini bilmayman. Shabon oyida esa boshqa oylardan ko'ra ko'p roza tutganlarini guvohi bo'lganman der edilar. Buxoriy va Muslim rivoyatlari. Ushbu hadis ham onalarimizning birlaridan rivoyat qilinadi. Ummu Salama roziyallohu anha dedilar: Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hech qachon 2 oy ketma-ket roza tutganlarini ko'rmadim, magar Sha'bonni Ramazon bilan ular edilar. Imom Ahmad, Abu Dovud Nasoiy va Ibn Mojjalar rivoyati. Mana aziz tinglovchi, siz ham ushbu Shabon oyini roza ibodati bilan o'tkazdingizmi? Agar siz ushbu oyni roza bilan o'tkazgan bo'lsangiz, demak siz ayni sunnatga amal qilibsiz. Jumadan jumagacha dasturimizda o'rin olgan mavzulardan qisqa satrlarda النصر توالى والصرح تعالى النصر توالى والصرح تعالى واليسعر Sahobalar hayoti ko'zlarini o'yib, quloq va burunlarini kesishlikni boshlab yuborishdi. kesilgan quloq va burunlarni zinat qilib, bo'yin va oyoqlariga taqinchoq qilib olishdi. Mujohid Salamaning Uyghur tilidagi barnomasi. Alloh taolo jihatdan qilib qilish uchun bu uzrlarni qabul qilmadi, balki bu bahonalar bilan uzra aytqichini fosiq deb atadi. Mujohid Anas va Yusuf akalar muhosaradan chiqib olishdi. Endi duo Alloh yordam berdi. Ammo xalqni bizdan orada chekinib chiqib ketganda duo duo keladimi? E, savolni ham qiziq berasiz-da. Yo'q, o'sha turganda deyapman haligi Yangi muhojirlar ruknida birodarimiz Sayfiddin Fadil Jasir Gulnano Jarmonov qo'yaman. ما نخيب الأخوة يعني قصة هجرتك كيف كان في الطريق كيف أما شاء قصة الهجرة يعني Fidoilar maktubi. bundan 5 yil avval Tohirjonning vaqtida so'ragan edik. Shunda Nabiram Solihga qachon qori bo'lsang, shunda ruxsat berishim mumkin degan edilar. Mintaqadagi yangiliklar. To'xtang 2 minut tez. Rasul yerga chiqdi, qaytib ketadi hozir yana. بالمجد لنا إنه إسلامنا عاد بالمجد لنا إنه إسلامنا عاد بالمجد لنا Hamza ibn Abdul Muttolib Alloh va uning rasulining sheri musulmon shahidlarining sayyididir. Bu buyuk sahobiy Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan tengdosh, emikdosh birodar edilar. yana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan mustahkam qarindoshlik rishtalari bilan bog'lanadi. Albatta bu eshitganlaringiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning amakilari va musulmon shahidlarining sayyidi Hamza ibn Abdul Muttolibdir. Hamza ibn Abdul Muttolib Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga payg'ambarlik berilgan vaqtda 40 yoshdan ozgina o'tgan edi. O'sha vaqtdagi u sanoqli Quraysh sayyidlaridan va mashhur shijoatli bahodirlardan biri edi. Makka ahli undan qattiq qo'rqardi. Uning ahli uni ehtiromli mahbub deb kunyalashardi. O'zi bilan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'rtalaridagi mustahkam qarindoshlik bo'lishiga qaramay, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning da'vatlariga unchalik e'tibor qaratmadi. Rasululloh sallallohu alayhi sallam yaqin qarindoshlarini Allohning azobidan ogohlantirgan vaqtlarda musulmon bo'lmadi. Bu Hoshimiy chavandoz ovchi ham edi. U o'zining ovdan lazzatlanar, u yoqdan bu yoqqa yugurib yelishga katta kuchini sarflardi. Bir kuni kamonani yelkasiga qo'yib, gerdayib ovdan qaytayotganida Abdulloh ibn Judonning ozod qilgan cho'risiga ro'baro kelib qoldi. Cho'ri unga: "Agar sen ey Abu Ammora, Abul Hakamning jiyaning Muhammadni qanday haqorat qilganini eshitganingda va uni qanday xorlaganini ko'rganingda edi, sen uchun bu kun boshqacha kun bo'lardi." Bu cho'rning gaplarini Hamza eshitishi bilanoq g'azabi qaynab, qalbida hamiyati qo'zib ketdi va uning haqorat qilganini biron kimsa ko'rdimi? deb so'radi. Ko'p odamlar ko'rdi, dedi cho'ri. Hamza orqasiga qaytdi. to'g'ri Safo tomon yo'l oldi. Qavmning o'rtasida Abu Jahl o'tirgan edi. Hamza Abu Jahl oldiga kelib, kamoni bilan boshiga tushirdi. Abu Jahlning boshi yorilib qonab ketdi. Shu yerdagi odamlar ichida Hamza ibn Abdul Muttolib Allohdan o'zga iloh yo'qligiga va Muhammad sallallohu alayhi va sallam Allohning elchisi ekaniga guvohlik berib, islomini e'lon qildi. Hamza radhiyallohu anhu g'azablanib, mana men musulmon bo'ldim. Agar Qurayshning meni islomdan qaytarishga kuchi yetsa, qani qaytarib ko'rsinchi, deb aytdi. Banu Mahzum o'z sayidlari Abu Jahlning boshidan qon oqqanini ko'rgach, Hamzaga ziyon yetkazish uchun unga tashlanmoqchi bo'ldilar. Shunda Abu Jahl ularni bu ishdan qaytarib, Abu Ammorani tek qo'yinglar. Haqiqatda men uning jiyanini odamlarning orasida so'kib haqorat qilgandim, dedi. Makkada yashin tezligida Hamza radhiyallohu anhu ning musulmon bo'lganligi xabari tarqaldi. Bu xabar mushriklarga chaqmoq kabi urildi. Endi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning amakilarining musulmon bo'lgani sababli xursand bo'lishlari to'g'risida xohlaganingizcha gapiravering. Musulmonlarga kelsak, Quraysh pahlavoni o'zlariga qo'shilganidan xursandchiliklarni asli qo'yaverasiz. Ular Makkadagi ikki xursandchilik kunni hech eslardan chiqarmadilar. U ham bo'lsa, Hamza ibn Abdul Muttolib va Umar ibn Xattob radhiyallohu anhumoning musulmon bo'lgan kunlaridir. U ikkisi musulmon bo'lgan kunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga Quraysh ko'zining oldida Ka'baga borib, uni tavof qilib, namozlarini ado etishlarini taklif etishdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu taklifni qabul etib, ikkalalarining himoyalarida chiqdilar. Birlari oldinda, yana birlari orqalarida Ka'batullohning oldiga yetib borishdi. Baytullohni 7 marta tavof qildilar. Ka'baning oldida xotirjam namozlarini ado etdilar. So'ng Qurayshning ko'zining oldida ularning qalblarida nafrat va adovat to'lgan holda Arqam hovlisi tomon yo'l oldilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Madinaga hijrat qilganlarida birinchi bo'lib bayroqni amakalari Hamza ibn Abdul Muttolibga berdilar. Badr kuni Hamza radhiyallohu anhu mushriklarga qattiq zarba berdi. U kishi o'sha kuni mushriklar boshiga mashaqqatli kunni tushirib, qattiq intiqom oldi. Ikki guruh to'qnashgan kunda Hamza radhiyallohu anhu kuchli tuya kabi jang qildi. Allohning sheri bo'lgan Hamza radhiyallahu boshqalardan ajralib turish uchun va uni o'ldirmoqchi bo'lib qidirib yurganlarga belgi bo'lishi uchun ko'kragiga qizil tuya qushining patini taqib oldi. Shu yerda mushriklar safidan Aswad ibn Abdul Asad Mahzumi degan yomon xulqli odam chiqib, Lot va Uzzo nomiga qasam ichib aytamanki, albatta musulmonlar hovuzdan suv ichaman, yo uni buzib tashlayman, yo shu yo'lda o'lib ketaman deb aytdi. Hamza radhiyallohu anhu uning qarshisiga muboriza uchun chiqdi va unga shunday qilich soldiki, natijada uning boldirini uzib yubordi. Asvad orqasiga gursillab yiqildi. Oyog'idan vazillab qon otilib chiqardi. U bunga qaramay, o'zining qasamini oqlash uchun hovuz tarafga sudralib keta boshladi. Hamza radhiyallohu anhu uni o'zi istagan tarafga yetib olmasdan oldin o'ldirdi. Undan keyin Utba ibn Robiya ukasi Shayba va o'g'li Valid bilan birga safdan ajralib oldinga chiqib, yakkama-yakka olishuvga chaqirdi. Bir zumda bu chaqiruvga 3 ta baquvat ansor yigitlari otilib chiqib kelishdi. Utba ulardan "Sizlar kimsizlar?" deb so'radi. Ular "Ansorlardanmiz" deb javob berishdi. Utba "Sizlar bilan bizning ishimiz yo'q, qaytib ketinglar" dedi. So'ng "Ey Muhammad, bizga o'z qavmimizdan bo'lgan bizlarga teng raqiblarni chiqar" deb ovoz berishdi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Turing ey Abu Bayda ibn Xoris, turing ey Hamza ibn Abdul Muttolib, turing ey Ali ibn Abu Talib" dedilar. Utba: "Ha, ana endi buni teng raqiblik desa bo'ladi" dedi. Ali radhiyallohu anhu Valid ibn Utbaga qarshi chiqdi. U ikkalasi bir-biriga o'xshash yosh yigit edilar. Ali radhiyallohu anhu uni qatl qildi. So'ng Hamza ibn Abdul Muttolib radhiyallohu anhu Shayba ibn Robiyaga qarshi chiqdi. U ikkalasi yosh jihatidan bir-biriga yaqin edi. Hamza radhiyallohu anhu uni qatl qildi. Ubayda ibn Xoris Utba ibn Robiyaga qarshi chiqdi. U ikkalasi ham keksa edi. Ubayda radhiyallohu anhu uni o'ldirdi. So'ng ozgina o'tib, o'ziga yetgan jarohati sababli shahid bo'ldi. Bir necha lahzada uch Quraysh pahlavon yirtishladi hamki, jang maydoni qizib ketdi. Hamza radhiyallohu anhu mushriklarning nafratini keltirib, asabini chiqaradigan ko'rigulikni ularning boshiga soldi. Uhud kuni mushriklar Badr kuni qatl bo'lgan odamlarning intiqomini olishni xohlashdi. Xossatan Hamza radhiyallahu anhu dan intiqom olishga qasd qilishdi. Jang boshlanib ketdi. Hamza radhiyallahu anhu musulmonlar yo'liqayotgan mag'lubiyatni ko'rib istirobga tushdi. Men Allohning shiriman, men rasulining shiriman. Allohim, men anavlar, ya'ni Abu Sufyon va sheriklari olib kelgan narsadan bezorman va mana bular qilib qo'ygan narsadan, ya'ni musulmonlar payg'ambarlarning oldidan tarqab ketib qolishidan uzr so'rayman, deb baqirdi-da, qilichini olib o'ng va chapdagi dushmanlarini qira ketdi. Hatto vahshi degan habashiy qulning qo'lida shahodat ne'matiga muyassar bo'ldi. Mushrika ayollar shahid bo'lgan pahlavon musulmonlar va ularning asosiylaridan bo'lgan Hamza ibn Abdul Muttolibning jasadlari maydonda qolganini eshitgach, ularning bir toifasi qatl bo'lganlar orasidan o'tib, shahidlarning qorinlarini yorib, ko'zlarini o'yib, quloq va burunlarini kesishlikni boshlab yuborishdi. Kesilgan quloq va burunlarni zinat qilib, bo'yin va oyoqlariga taqinchoq qilib olishdi. Bu toifa ayollar safining boshida Hind binti Utba turar edi. Uning otasi, akasi va amakisi Badrda Hamza ibn Abdul Muttolib, Ali ibn Abu Talib va Ubayda ibn Horisa qo'lida qatl bo'lgan edi. Hind binti Utba o'zining taqinchog'ini vahshiyga Hamza radhiyallohu anhu ni o'ldirgani uchun mukofot qilib berdi. Hind Hamza radhiyallohu anhu jasadi oldiga keldi-da, ko'kragini yordirdi. Jigarini olib chaynadi va uni yuta olmay tuflab yubordi. Shundan keyin uni jigar yeyuvchi deb nomlandi. Jang g'uborlari tarqab, musulmonlarning musla qilingani xabari tarqagach, Madinani g'am va anduh qopladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ammalari Sofiya binti Abdul Muttolib o'z akasiga nima bo'lganini ko'rish uchun yo'l oldi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ammalarini kelyapganini ko'rgach, ammavachchalari Zubayr ibn Avvomga onangga peshvoz chiqib uni orqaga qaytargin akasini ko'rmasin dedilar zubayr onasining oldiga shoshilib borib ey onajon rasululloh sollallohu alayhi vasallam sizga qaytib ketishingizni buyuryaptilar dedi nima uchun akamning musla qilingani xabar menga yetib keldi bu narsa allohning yo'lida allohga qasamki inshaalloh bu ishlarga albatta sabr qilib ajrini allohdan umid qilaman deb javob berdi rasulullohning ammalari Zubayr ibn Avvom onalarining gapini Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga yetkazganida qo'yaver, ketaversin dedilar. Sofiya radhiyallohu anha akasining oldiga borib ko'rdi. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Albatta biz Allohnikimiz va albatta biz Allohga qaytguvchimiz deb uning haqqiga Allohdan mag'firat tiladi. So'ng mana bu ikkita kiyimni uni kafallash uchun olib keldim dedi. Zubayr radhiyallohu anhu shunday deydi. Hamza radhiyallohu ni kafallamoqchi bo'lganimizda uning oldida shahid bo'lgan ansorlardan bir kishi Hamza radhiyallanhu anhu musla qilingandek musla qilingan edi. Ansoriyni kafansiz holatda qoldirib, Hamza radhiyallohu ni ikki kiyim bilan kafanlashdan hayo qilib ayb deb hisobladik va Hamzaga bir kiyim, Ansoriga bir kiyim bo'lsin dedik. Qarasak, bir kiyim ikkinchisidan kattaroq ekan. shunda ikki kiyimdan qaysinisi qay shahidga tegishli ekanini aniqlash uchun qur'a tashladik. So'ng har ikki shahidni o'ziga tegishli kiyimi bilan kafanladik. Hamza radhiyallahu anhu bo'yi uzun odam edi. Boshini yopsak oyog'i, oyog'ini yopsak boshi ochilib qolardi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam boshini kiyim bilan yopinglar. Oyog'iga daraxtning ba'zi barglarini yopib qo'yinglar dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam amakilarning ayriliqlardan bo'lgan qayg'ularini so'ramay qo'yavering. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bundan ko'ra alamliroq kunni hali ko'rmagan edilar. Sizga Allohning rahmati bo'lsin. Dar haqiqat siz qarindoshlikni ulaydigan, yaxshiliklar qilishga xaris kishi edingiz. Endi Allohga qasamki, agar ular ustidan g'olib bo'lsam, albatta ulardan 70 tasini musla qilaman dedilar. rasululloh sallallohu alayhi vasallam joylaridan jilmasdan turib jibril vahiy olib tushdi astaizu billah bimithli عاقبتم bih بمثل la in sabartum lahu صبرتم لهو lis-sabirin. Ey mo'minlar, agar sizlar o'zingizga yetgan biron ziyon zahmat uchun intiqom olmoqchi bo'lsangizlar, u holda faqat sizlarga yetkazilgan ziyon barobarida intiqom olingiz. ammo agar intiqom olmay sabr toqat qilsangiz albatta sabr qilguvchi kishilar uchun bu intiqom olmoqdan yaxshiroqdir rasululloh sollallohu alayhi vasallam qasamlariga kafforat qilib bu ishdan tiyildilar shahidlar rasululloh sollallohu alayhi vasallamning buyruqlari bilan jam qilib ko'mildilar shunda rasululloh sollallohu alayhi vasallam Bularning ichidagi ko'proq Qur'on hifz qilganlariga qarab, boshqa birodardan oldin qabrga qo'yinglar deb aytdilar. So'ng ularga qarab, men bularga guvohman. Kimki Alloh yo'lida jarohatlansa, qiyomat kunida jarohatidan qon oqqan holatda qayta tiriladi. Rangi qon rangida, hidi mushk hidida bo'ladi, dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ularning ustiga tuproq tortib, Madinaga qattiq qayg'uga botib qaytdilar. Madinaga kelganlarida ansorlarning Bani Abdul Ashhal mahallasidagi ayollar o'z yo'qotganlariga aza ochib yig'layotganlarini eshitdilar. Ularning bu qayg'ulari Rasulullohning qayg'ulariga qayg'u qo'shdi. G'amlariga g'am ziyoda bo'ldi. Mukarram ko'zlardan yosh oqdi. Hamzaning esa yig'lovchilari yo'q dedilar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Ansorlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning bu so'zlarini eshitib, ichlari jizillab ketdi. O'z ayollariga Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning uylariga borib, amakilari uchun yig'lab berishni buyurishdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ansoriya ayollarning Hamzaga yig'layotganlarini eshitib, Allohning ansorlarga rahmati bo'lsin. Qaytib ketinglar. Allohning sizlarga rahmati bo'lsin. darhaqiqat sizlar ta'ziya bildirdinglar dedilar tog' bag'rida tovlanib ochilganda lolalar tog' bag'rida tovlanib har bahor tog' bag'rida lolalar ochilib atrofga qip qizil gilam to'shaydi Bu qip-qizil manzara xuddi shahidlarning to'kilgan qoniga o'xshaydi. Shahid bo'lgan birodarlarning bu dunyo imtihonlardan qutulib, najotga erishganlarini o'ylab, ularga qanday havas qilmay deyman. Har gal bir birodarning shahodatga erishgandan xabar topsam. Yo Rabbim, shunday chiroyli shahodatdan men ham quruq qolmay deyman. Ayniqsa hali 4 yoki 5 yoshni ham qarshi olmagan yosh bolakaylar, hali gunoh eshigini ham ochmay, oxirat diyoriga shahid holatida ketsa, bu qanday baxt deya havas ko'zi bilan boqaman. Yo Rab, qachon men ham sening rahmatingga loyiq bo'lib, go'zal bir shahodat eshigini qoqaman. Qaniydi men ham jannat o'zira ilinib turgan yashil qandillar ichidagi shahidlar qatorida bo'lsin. Qabr ichiga kirganda yuzlarimdan nur taralgan tabassum ila jannat bashoratini berayotgan bir ko'rinishda sevinchlarga to'lsin. Men faqat bir narsani Robbimdan so'rayman. Bu tanamda birgina jonim bor ekan, uni o'zining roziligi yo'lida shahodatga yetkazsin. jang maydonida oxirgi qonlarim to'kilayotgan vaqtda qalbimdagi barcha g'uborlarni ketkazsin. Amin. Ya Robbil alamin. Men sizlarni eslayman, shahid bo'lgan bolalar tog' bag'rida tovlanib ochilganda lolalar mujohid yigitlar islom shirlari qo'lida quroli dinning izzati g'oyisi qilmoqdir qur'onni oliy ko'zlaydi shahodat Alloh rizosi mujohid yigitlar islom shirlari qo'lida quroli dinning izzati Doktor Abdulqodir ibn Abdulazizning Jihad tayyorligi haqida shariy asoslar nomli kitobidan ariya. Shariatda o'zira hisoblanmaydigan bahonalar. Jihaddan qilib qolguchilarning ko'pincisi shariatda e'tirof qilinadigan yuqoriqi o'zralarni biri bilan o'zira aytmaydi. balki ularning aytadigan eng chong o'zralari shariatda e'tirof qilinmaydigan bahonalar bo'lib, uni Alloh taolo rad qildi va barbod qilib tashladi. Tovandikilar shariatda e'tirof qilinmaydigan bahonalarning jumlasidandir. Birinchi, Alloh taoloning sura Tavbaning 24-oyatda zikr qilgan tovandiki o'zrlar قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها ۖ ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين اگر سلرنا اتانلار o'g'illaringlar, qerindishinglar, xotinlaringlar, urug' tuqqanlaringlar hamda ulardan boshqalar, topgan pul mollaringlar, oqmay qilishidan qo'rqgan tijoratinglar, yaxshi ko'radigan o'ylaringlar sizlar uchun Allohdan, Allohning payg'ambaridan va Alloh yo'lida jihad qilishdimi so'yimlik bo'lsa, ya'ni shular bilan bo'lib ketib Allohning payg'ambariga yordam bermasanglar u holda sizlar toki Allohning amri kelgicha kutinglar. Alloh fosiq qavmni, ya'ni Allohning dinidan chek chegarasidan chiqib ketguchilarni hidoyat qilmaydi. Bu oyatni ba'zi olimlar 8 o'zrining oyati deb ataydi. Men u oyatni 8 o'zrini bekorchi qilib tashlash oyati deb atashni loyiq topdim. Alloh taolo jihatdan qilib qilish uchun bu o'zralarni qabul qilmadi, balki bu bahonalar bilan o'zra aytqichini fosiq deb atadi. Hamda Alloh taolo uni Alloh fosiq qavmni ya'ni Allohning dinining chek-chegarasidan chiqib ketguchilarni hidoyat qilmaydi degan so'zida ezib ketadiganligi bilan ogohlantirdi. Bu haqda Alloh taolo yana mundaq degan. Sura Saf 5-oyatning bir qismi ular haqdan burilib ketgandan keyin Alloh ularning dillarini hidoyatdan burivatdi. Ham ularni azob uqubat va jazoga uchraydiganligini u holda sizlar toki Allohning amri kelgucha kutinglar degan so'zida askartgan. Mana bu payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning jazona arla soda bilan shug'ullansanglar, farz ayn bo'lgan jihatni tark etib, chorva mollarni beqish va ko'paytirish bilan mashg'ul bo'lsanglar va teriqchilik bilan qanoatlansanglar, Alloh taolo shundoq bir xorliqqa muftila qilib qo'ydiki, toki sizlar dinolarga qaytmoqcha, ya'ni dinolar ko'z tupargan jihad ibodatini ado qilmoqcha, u xorliqni ustingizdan ko'taratmaydi. Imom Ahmad va Abu Davud rivoyati degan so'zga o'xshaydi. Alloh taolaning jihatni tarik etguchilarga beradigan jazosi taqdiriy jazo bo'lib, cho'qim amalga oshmay qolmaydi. Kimki qaysi narsani Allohning toatidan a'lo biladigan, Alloh uni dal shu narsani o'zi bilan jazolaydi. Bu haqda Alloh taolo mundaq degan. Sura Tavba 55-oyatning bir qismi فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون Ularning mol mulki va avlodi seni ajablantirmasin. Alloh ularni bu dunyoda shu narsalar bilan azoblashni iroda qiladi. Demak, oilasidan ayrilishga ko'zi qiymaslik o'zra emas. Mol mulk, kasb, tijorat, o'qish, xizmat qatorliqlar o'zi bog'lanib turayotgan yo'llardan ayrilib qilishga chidamay ulardan voz kechmaslikmi o'zra emas alloh taolo bu bahonalarni bekorchi qilib tashladi shuning uchun barliq musulmonlar bu farzni ado qilishga o'rtoq kuch chiqarishi o'zaro hamkorlashishi lozim kimki ularning ichidan jihodga va harbiy ta'lim olishga chiqib ketsa qilib qolganlar uning oila bola chaqisining holidan xabar elishi, ularga kepillik qilishi hamda bu ishni o'zaro navbatlashib elib berishi lozim. Abu Said al hudriy raziyallohu anhu degandek, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Banu Hayyan qabilasiga qo'shin avatganda mundoq degan. Har ikki odamning ichidan uning biri chiqsin. Ajr u ikkisining o'tirsida o'rtaq bo'ladi. Imom Muslim rivoyati. bugungi dasturimizni mushu yerda oxirlashtiramiz yana bir qitim ko'rishguncha assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh Farisi qılmaqdır Qur'an niyali Gözləydi şəhadət Allah rızası Allah'ım men yurdim iymon yo'lidan o'zgacha yo'llarga yuzlatma meni qo'llarim ajratib iymon qo'lidan zalolat yo'llarda bo'zlatma meni Allohim men yurdim iymon Bismillahir Rahmanir Rahim Allohga hamdlar, Rasuliga salomlar bo'lsin. Ammo ba'd Allohning dinini oliy qilish maqsadida yurgan mujohid va mujohidalarga jannat bo'lsin deya so'zimizni boshlaymiz. Allohning izni irodasi ila dunyo yaralgandan buyon sanog'i faqat Allohgagina ma'lum bo'lgan insoniyat yer yuzida yashab o'tdi. Zamonlar osha o'z aql darajasidagi ilm yordamida dunyoni taraqqiy toptirdi. Taptaqir cho'llarni obodonlashtirib, yam-yashil bog'i rog'larni barpo etdi. dengiz va okeanlar qirg'og'iga hayratomuz ko'rkam binolarni tiklab, eng so'nggi zamonaviy texnikalar yordamida osmon o'par minoralarini qurib, uning ichiga barcha qulayliklarni joyladi. Hattoki yer yuzini bir yonga qo'yib turaylik, osmonning ham tinchligini buzib, og'ir metallardan havoda yengil harakatlana oladigan uchoqlarni yasab, fazoga ko'tardi. Yer bag'rida turib, boshqa planetalardagi holatlarni ko'rishga ham muvaffaq bo'ldi. Ilohiy qudratga dalolat qiladigan ko'plab manzaralarni kashf etdi va sanoqsiz mo'jizaviy hodisalarning guvohi bo'ldi. Ammo mana shu insoniyatning aksari o'zining hojasini tengsiz qudrat sohibi bo'lgan Alloh taoloni inkor etdi. Ajabo, mahluqotlar ichida eng yuqori darajadagi aqlga ega bo'lgan inson eng katta tug'yon bilan Allohga qarshi chiqdi. Allah haram qilgan amallarga bemalal yurib borgan ham shu inson bo'ldi. Yer yuzida misli ko'rilmagan fasod urug'ini tarqatib, hatto hayvonlar ham jirkanadigan ishlarga qo'l urdi. Tag'in yer yuziga hukmron bo'lib olgan yetmagandek, butun samo koinotdagi qonuniyatni ham o'z nazorati ostiga olmoqchi bo'ldi. Tug'yon botqog'ida qurbaqadek semirib, odamlarga ilohlik da'vosini qilgan Fir'aun ham inson bolasi edi. Odam alayhissalomdan boshlab to shu kungacha yer yuzida qancha fir'avnlar yashab o'tmadi deysiz. Endi qiyomat tonga otganda bu toifa insonlarning holi kechadi deysiz. Dunyo yuzini ko'rib, Alloh taoloning bergan barcha ne'matlardan bahramand bo'lib ham u zotga iymon keltirib ibodat qilish o'rniga kofir bo'lib dunyodan o'tib ketishdan ham kattaroq baxtsizlik bormi? Arzimas dunyo rohati evaziga abadiy azob uqubatni sotib olgan odamdan ham ahmoqroq kim bor? Bugun kofirlarning dunyoga ko'milib yotganlarini ko'rib, ularga havas ko'zi bilan boqayotgan musulmonlar ularning oxiratdagi holatlarini bir tasavvur qilsalar edi. Kofir bo'lgan kimsalar esa yerdagi bor narsa va yana shuncha narsa boylik ularning mulkiga aylanib, o'shani qiyomat kunidagi azobdan najot topish uchun sarf qilmoqchi bo'lsalar, ulardan qabul qilinmas. Ular uchun alamli azob bordir. Moyda surasi 36-oyat. Ey ahli iymon, garchi kuningiz qatigan nonga qolgan bo'lsa ham, o'zingizdagi eng katta boylik hisoblanmish iymon ne'mati bilan qanoatlanib yashang, zero bu dunyo boyliklari oxiratda hasrat va nadomat bo'lib odamlar gardaniga yuklanadi. bir bor hayoti dunyoda yashab o'tish imkoniyati berilgan ekan, undan unumli foydalanib, ibodatlar bilan oxirat diyorini obod qilishga harakat qiling. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytganlaridek, dunyo hayoti bor yo'g'i bir soatdir. Shu fursatdan foyda olish toatdir. bir soatga qiyos qilingan umringizni ibodatga aylantiring, aziz dindoshlar. Suygani dunyodir, hayoti uyqu. Dunyoda o'zligin bilolmaganlar totmaydi toatdek yoqimli tuyg'u, Allohga ibodat qila olmaganlar jismida ko'rinmas chiroyli axloq, turmushi hayvondek kezgani o'tloq, ibodat zavqidan begona mutloq, Allohga ibodat qila olmaganlar halovat topmaydi to'ymasa qorin, fanoga sarflaydi umrini borin, yondirgay manguga borar diyorin, Allohga ibodat qila olmaganlar Allah deb zahmatda kiyolmaydilar, eng oliy rohatni tiyolmaydilar, ibodat qilganni siyolmaydilar, Allohga ibodat qila olmaganlar fikrida islomga qarshi kurashlar, dindorga har nomni qo'yib atashlar, avlodin jaholat domiga tashlar, Allohga ibodat qila olmaganlar yon atrof kezganda tekshirib qarang, namozxon oldidan o'tarlar arang, payg'ambar kimligin bilolmay garang, Allohga ibodat qila olmaganlar kechganlar izzat u haybatlardan, qaytmaslar ig'vo yu g'ibatlardan, so'z ochmang ashoblar siyratlaridan, Allohga ibodat qila olmaganlar Isyonda eng oldin ko'rsatar viqor, bir umr shaytondan o'rganib shiyor, shaytonga ibodat qilarlar bekor, Allohga ibodat qila olmaganlar mayliga mu'minlar qo'lin tutmasin. Yo'l tushsa masjidga kirib o'tmasin, qabriston yutganda rahim kutmasin, Allohga ibodat qila olmaganlar O'tsinlar dunyodan qalblari dog'liq, topsinlar har dardga shifoyi sog'liq, bari bir barmog'i o'limga bog'liq. Allohga ibodat qila olmaganlar mol to'plash dardida dillari pora, izlarlar qorundek yashashga chora, mahshargoh borganda yuzlar qora, Allohga ibodat qila olmaganlar Birodar ko'ngildan ketsa ham sabr, toatsiz kimsadan izlamang qadr, dunyodan o'tganda jahannamdadir, Allohga ibodat qila olmaganlar. Allohim men yurdim iymon yo'lidan, o'zgacha yo'llarga yuzlatma meni, qo'llarim ajratib Mirali va Miroshoh yo'lida xalq kiyimida turgan favjilar muhosarasiga tushib qolgan birodarlarimiz Anas va Sharqiy Turkistonlik Yusuf akamiz qanday qilib avtomat tirab turgan dushmandan qochib qolishganini aytib berdilar. Bizlarga dars bu mujohidlar, afsona emas mujohidlar. Yo'l ochig'ida. Xalta so'rasak ochiq dedi. Bitta binjoy ham turadi oldiga borib xos so'radim, chunki mashinalar kam etyapti da Men ba'zida mashinalar kamayadi-ku yo'lda ham so'rasam yo'l ochiq dedi keyin endi yurdik biz oldimizdan ikkita binji, bitta mototsikl o'tib o'tib da keyin biz xotirjam bo'ldik endi mashinalar ozaygan bar, bittan keyin bizdan o'tyapti bitta mototsikl bilan ikkita binjo o'tdi keyin biz ham yurdik soat nechiladi? edi dan o'tgan edi dasrdan oldim. erta ochganmi 4 dan keyin ketgandi-ku. ba'zida har xil bo'ladi ketayotganimizda rosa kamazlar benjurlar moshina yo'llari changitib kelyapti e, yusuf aka aytdim yusuf aka moshina yo'llari ochilgan dedim bo'lmasa bunchalik qator qator ketma ket kelmaydi bu mashinalar dedim chunki yo'lni ko'rib bo'lmaydi shu darajada endi ikki tarafga bir biri bilan ogon qilib ketyapti bir chal qilganda u yerda bir chal bo'lgan bularda bir yo'l pistirma bo'lgan yo'l yopilgan paytda ham u yerda fojia yurmasdiku meni taxminim bo'yicha hozir kaminga chiqqan agar karpiy bo'lganda oldida munofiqlar ana shu salveshtiklar arbakiylar shular to'xtatib turadi oldida muxobirasi ham bo'ladi qo'lida aloqasi bo'ladi fojlar bilan to'xtatib turadi sizni o'tkazmaydi shohdan ketayotganingizda asfaltdan ketasiz kacha yo'l boshlanadi ishakada ketishdan oldin bu yoq ishakada ketib bu kacha yo'l kacha yo'l qilib qo'yganku ana shu kacha yo'lga kirishingizga bitta tog' bor kichkina chap tarafda meralga mm-hmm. ketayotganingiz kichkina kichkina murchak qilib qo'ygan ustiga ketayotganimizda Xos qaradim shu yerda yo'qmi, bormi, yo'qmi? Yo'q bo'lgan uyda. Yotib olganmi, o'tirib olganmi, xos qaraganmi? Xos navotga berganmi, xos ma'lumot bo'lganmi, xos bir kimnidir, kimgadir bir joslik qilishganmi yo biz tushib qolganmizmi? Noma'lum u. Kim biz tushgandan keyin, kaminga chiqib qolgandan keyin kamindan chiqib kelganimizda ham bor edi ular. Chunki 3 minut, 5 minut, 10 minutda u kempdan olib chiqib uyga salvestilar bilan shat tuzib qo'ymaydi-ku uni. U xos tayyorgarlik bo'lganda ular o'tirgan bo'lgan. Necha kishi bor? hoj taqriban bir o'n besh kishi bo'lsa kerak hammasi bo'lib munofiq murtad hammasi aralash oq oh, kiyim xalqni kiyimida fojda oldida turibdi ana shu murchalar urduvcha gapiryapti pashtucha gapiryapti moshinani tekshiryaptimi moshinani tekshirdi sizlar qayerdan bildingiz tekshirganini uzoqdan ko'rib qaytmadingizmi kamindan chiqqanimizdan keyin ko'rdikda uni boshida bilmay kirib ketdingizlar ichiga to'rtinchi skovrostda oltmishga bosdimda men chiqqandan keyin do'mli bo'lsa keyin pastlaydi pastlab keyin buriladi mana shu pastlikka yetmasdan demak supaga qarang bir kamin pamin yo'qmi dedim va shu yo'lga turgan ular agar karpi bo'lgan u tog' tepasida turadi u xos kamyon bo'lganligi uchun yo'ldan ikki metr tepada turib tog'ni oralaridan yomg'ir tushadiku yuvib ketadi shunaqa joylarga o'tirib olgan daraxtlardan yusuf aka qarang cho'da kamyon yo'qmi dedim men tilimga shu so'z keldi shunda u yoq bu yoqqa qaradim men roldaman endi bosib ketyapman u yoq bu yoqqa qaradim orqaga qaragan ko'rgan oqadim chunki biz oldiga o'tib ketgandan keyin ular bekinib olganku ko'rinmaydi yonbag'irda bo'lgan bunaqa yonbag'irda o'tib ketasiz ko'rinmaydi o'tgandan keyin keyin orqadan ko'rinadi e fojlar bor ekan orqaga qaytamiz dedi keyin men sekin sekinlab orqaga qaytdim keyin aylandingizmi orqaga orqaga qaytdim o'sha miranshah tarafga shunda orqadan chiqdim уже kamin kirib bo'lganmizku ichkariga u oldidan ham bitta mototsikl ushlab kelayotgandi bu o'tib ketganlarimiz biz endi oldi tarafimiz bo'lib qoldi orqa tarafimiz oldi taraf bo'lib qoldiku qaytgandan keyin hmm. ular endi keyin gaplashdik qo'l bilan imonishar qildi sekin tushib to'xtab mototsiklni kalitini cho'ntakka solib avtomatlar oldimizda nima uchun soldingiz kalit endi shunday xotirjamlik bilasiz bular ba'zida to'xtatadi keyin bunday qo'lida imo ishora qilib o'tkazib yuboradi o't o't deydi ba'zida hmm. to'g'ri kelib qolsangiz agar ja unaqa bo'lsa keyin otishma bo'ladi biz shunaqa deb o'yladik sizda tayyorgarlik bormi otishga bir nima otishga tayyorgarlik imkon yo'q nimaga mukammal to'rtta stvol sizga qarab turibdi bir ikkinchidan stvolingni yerga qaratdi deydi endi u muhosaraga tushgan odam biladi bu yoqdagi odam bilmaydi u hmm. holatni qanaqaligini voqelikda odam biladi endi bu taqdir ham ekan endi mumkin ana shunday otishma qilsak shahid bo'lib ketishimiz mumkin yo zahmiy bo'lib qo'lga tushib qolishimiz mumkin yoki tirik tushib qolishimiz mumkin chekinib chiqishligimiz bir alloh taolo taqdiri bo'lganda otishma qilsa bo'lardi lekin mukammal biz 15 metr atrofida tutta stol bizga qarab turgan tayyor ular hech qachon zarajat qilmasdan sizga avtomatini yo GT-sini qaratib turmaydi ular zarajat qilib tayyor turib boskida qo'lib turadi tush dedi tushdik avtomatingni pastga qarat dedi qaysi tilda aytyapti pashto tilida gapiryapti nima deydi tofakkiska avtomatingni chiqarib qo'y deyapti keyin mukammal muhosaradamizda keyin qo'ydik avtomatlarni qanday nimani fikrladi shu paytda nima bo'ldi endi avtomatni qo'ydik qochamiz agar bir yaqinroq kelsa 10 metrni atrofidaku yana ham yaqinroq kelsa bu qochamiz shu fikr keyin yusuf aka уже baribir katta mujohid ko'p narsa ko'rgandan keyin tajribasi bor bitta shunday oldiga tushdi keyin u orada bittasi muhobara bilan gaplashdi ikkita tolib bor gaplashdi muhobarada gapirish pashtucha gaplashyapti keyin muhobaradagi ovoz eshitilmaydiku uni gapi eshitiladi faqat gapirgan muhobaradan kelayotgan uniki eshitilmaydi tirik o'sha deganmi yoki bir o'sha deganmi bilmayman endi nima javob bergan keyin уже avtomatlaringni qo'yish shu holatlar уже gradus burchasidan gradusga o'zgardi уже necha minutlarda bo'lyapti tez bo'layotgan ish bu ikki minut bir minut ikki minut ichidagi bo'layotgan ish bu shu ko'p cho'zmaydiku dushman ham agar ushlasangiz fojiya ushlasangiz ham o'n minut ushlab yigirma minut ushlab turmaysizku ikki minut uch minut orasida bo'layotgan ish yusuf aka aytdi bitta shunday oldiga tushuvdi уже oysimon muhosaraga qoldikda hmm. bir taraf ochiq yusuf aka anasi tavakkal bosamiz chekinamiz dedi ochiq taraf tog'mi nimami tog' emas pastlik ular tepada qoladi biz pastlik yana shashlik bo'ladigan holat endi iloji yo'q chekinamiz keyin yusuf aka ketdi pastga hmm. chekindi birinchi chekindi keyin men qolib qoldim yusuf akaga stvollardan o'qlar tarlab yomg'irni singari yog'ildi yomg'irni singari yusuf aka yig'ilganini ko'rdim men o'yladim shahid bo'ldi birga emasmi oramizda masofa bor edi bir uch metrmi masofa bor edi keyin men yusuf aka shahid bo'ldi dedimda avtomat bizdan ikki metrdan nariroqda men avtomatga yugurdim endi bu yog'i shahodat avtomatni oldim men ham tashladim keyin pastlikka yo'lni ular qanday otishni boshladi o'zi qachon yusuf aka pastga tushishi bilan otishdi yo'lni chekkasiga tushishi bilan otishni boshladi siz yugurishni boshladingizmi hmm, man otdi man boshladim yugurmasak bo'lmadi hmm. xarabdi. Hmm. tirik tushishimni ehtimoli yaqinda bitta zahna qilyapti bo'ldi bizni olib ketadi anasiga aytdim tushdi. Qochdi dedi qochdik dedi tavakkul yugurishi bilan otdi уже stvollar tayyor turgan o'ylayapsan stvollar tayyor turgan o'zasiga yugurib qochib qolsin o'zbek demaydi otadi u yerda o'zingizga qarab otadi ya'ni qo'rqitish emas endi qo'rqitish yo'q qanaqa qo'rqitish bor tayyor qo'lidan necha metr necha uzoqligi e, u ishga yigirma besh metr yo yigirma metr u qochqorliqda qochgan sari uzoqlashadi yaqinlashmaydiku u o'n metr bo'lsa o'n besh metr bo'lsa masalan qochgan sari uzoqlashasiz-ku. u yoq past pastga tushib qochyaptimi ha pastga tushib ikki metr chuqurlik terakka o'zimizni daraxtlar bormi yo daraxt daraxt bor edi yugurdim xalqni oldiga yugurdim xalq tarafmi bu yoq shu taraf ha meron taraf otishma qanday bo'lyapti otishma endi shunday bo'lyapti yomg'ir singari yog'yapti bu allohni fazli yusufbek yuborgandan keyin men avtomatni oldim keyin men ham tashladim yusufbekka tashlagan tarafga taqriban shu yusufbekka yig'ilgan joyga borib men ham yig'ildim shekillida avtomatni hech bo'lmasa bir ikkita otib qo'yish e, nima iloji yo'q sizga mukammal o'qib kelayotgan bo'lsa qanday otasiz sizga bir difo joiz bo'lsa ekan shatashiga o'tib turib keyin otsangiz bo'ladi mukammal shashlik bo'lib tursiz mukammal nima dedi hadaf bo'lib tursiz qanaqa usta o'zi avtomat tayyor meniki lekin Yusup akani ekan bilmadim shashilishda men yusuf akani avtomatini olganman meni avtomatim remont qiladigan ustollari kesilgan avtomat edi yusuf akaniki qo'lga kirib qolgan <laughs> yaxshiroq avtomat edi Yusup akanikini olib qolganman keyin pastga tushdim yusuf aka yig'ilgan joyga taqriban men ham yiqildim endi o'q shunday yog'yapti yig'ildim nechi metrga hozir sizlar borib qoldingiz yigirma metr yigirma besh metrga ancha chekindayda ellik metr bor ellik metr emas o'ttiz metr bilan shuni atrofida ular otyapti men yiqildim yiqilganimdan keyin o'yladim shayt bo'ldim endi deb siz nima deb o'yladingiz nima xayoldan ketyapti nima xayolda o'zimizni qutqizishga holatiga keldikda fikr keldi yo'q chiqaman deb ha chiqib ketishga chiqib ketishga harakat qilishimiz kerak dedimda agar chiqib qolsak <laughs> qatarda rosa duo qilishga ham vaqt bo'lmadi duo keyin duo qildik Şimdi bakıldık Allah yardım öde. Ama Çıkmagandan keyin. Taqqa xalqimizni orada chekinib chiqib ketganda duo duo keladimi? <laughs> Savolni ham qiziq berasizda. Yo'q, o'sha yerda turganda deyapman hali. Hasbunalloh va ni'mal vakil dedik. Yo'q, siz aytdingiz-ku, baqirdi dedi. Nima deb baqirdi? avtomatingni qo'y dedi. O'sha yuzpaga sal chekaroqqa chiqqandan keyin nima chekib chiqyapsan deyapti. O'rtaga yo'lda o'rtasiga chiqib o'tir deyapti. Yo'lda o'rtasiga chiq deyapti. shu darajadali qo'ydi singari o'shamoqchi pochtachi nima qanday aytdi lyarta kishina deyapti lyarta deyapti poskilar kishina deydi poxlarsara kishina deydi poxlarsa to'pak kishida deydi to'pakdan uzoqlash deyapti botir borliqni uzoqlash man uzoqlashishga harakat qilmayapti mana sekin sekin qochib aytdim anasiga qochmasak bo'lmaydi dedim holat xatar <laughs> menga qo'ydiqdi yaxshi ham bir taraf ochib qo'yganim bir foyda bo'libdi to'g'rimi ha bir foyda Xo'p, keyin 20 metr uzoq borib qoldingiz keyin? Keyin anasi xalaqning yiniga yugurib yurib bordik. Xalq hammasi yotdi, mashina tegi kirib ketdi, o'sha benjo plan kishidan tegi kirib. Ha, otgandagi xalqning yashinyapti. Bizga otyapti deb o'ylaydi. Ular otyapti deb o'ylayapti-da, anasi biz xalqning atrof o'tib oldik, o'tib olgandan keyin 5-10 minut tutashdi. Vaqt turdik. Turgandan keyin ular xabar qildi. Xalqni chiqib ketishga, keyinga chekindi dedi. shiorlikda xalq aytdi bizga biz chiqib olaylik desa mashinaga chiqib olaylik desak unmadi xalq umuman tushirgizmayotibdi mashinaga umuman o'tirmaydi deydi ha mashinaga qo'ymaydi qo'ymayapti 5-6 ta mashina bor bittasi qo'ymayapti bekor mashina ketyapti qo'ymayapti shuning bilan biz ikkala yolg'iz qolib qoldik qayerda Yo, u qanday tegmayapti hozir? Qanday bo'lyapti? ollohni iznida Alloh tekizmoqda. Xas Alloh tekizmoqda. Bo'lmasa o'yinchik otqa o'qqa o'g'u. Alloh, Ko'p otdimi? 3 taraflab aytayapti bizga. 3 tarafdan. To'g'ridan Grand Theft Auto otyapti. Sizga u oddiy narsa emas, bu 2 4 ta avtomat emas. Grand Theft Auto otyapti, u kem tepasi tog'lar bo'ladi, bilasizmi? Qanchalik yaqinda yetishyapti Grand Theft Auto? Ye, mana 1 metr, yarim metr. Mishay tegyapti. Tasir tasir tasir tasir tegyapti. Grand Theft Auto emas, Grand Theft Auto uzoqroq, Grand Theft Auto uzoqroq. Qanaqa? U GT diki yaqin yaqin tegib portlayapti. ovozi qanaqa grant ovozi endi garantiya unitgini bilasizku nima so'raysiz endi <laughs> duo qildik ho'p mashinaga mindirmaydi ha ketdi hammasi endi orqaga qaytdi meronshoh tarafga keyin biz ikkalamiz qoldik yo'l kacha yo'l borku ashunda ashunga o'tib qoldi ash tarafga o'tdik endi bu tepadagi tog'lar ko'rib turibdi bilib turibdi hammasi nimachi kemplar sizlar ko'rib turibdimi ko'rib turibdi mukammal ko'rib turibdi uni otyaptimi otmayapti unda otmadi unda otmadi chekinib chiqdik chiqsak bizdan bizni chiqarmagan moshinalar meron shoh tarafga ketgan tepalikka chiqqanda ular to'sgan. Ular haydab ketdimi? Ha, haydab ketdi. Ular hammasini tushirgan. Hamma ular Biz tushunganimiz Allohning hikmati bo'libdi yo'lga. Mashinadan minmaganida yaxshi. Hikm hikmat ekanda Alloh xalq chiqarmagani hikmati bo'lgan. Bir. Ikkinchi, xalqni basharasi ochildi. Uchinchi, tufagini deydi to'rtinchi moshinaga chiqaman desang itarib chiqarmayapti ularni tekshiryapti ularni tekshirdi yo'lda ha bu chiqmonimiz yaxshi bo'lib chiqdi o'shamadimi bironta xalqdan o'sha yo'q xalq oraliq yiroqda yuz metrda deyishib ketdida yuz ellik ming ikki yuz metrga yaqin bo'lib qoldilar u siz aytyapsiz oldinda yana bitta motosiklet bor edi u kim edi u uni bir xalqmidi tolibmidi aniq bilmadim uchta bola yosh bolalar uni ushladimi ushlamadimi uni ushladi ushlagan bilan ushlab qoldi u yerda qo'yib yutilgan nimalar Xarij emasda baribir. Ha, qo'yib yuboradi. Mumkin qo'yib yuborish, chunki xalqku. Guvoh bo'lgan o'z qissalari Islomni izzatli onlari Tarixni bitgandir qollari Qadrdoning qayda qoldi Kimlar bo'ldi qadrdon Jihod bor ekan, hijrat davom etadi. الله وبركاته كيف حال؟ الحمد لله ما اسمك أخي؟ سيف الدين البح... البحريني من بحرين؟ نعم ما شاء الله مرحبا بكم في الحركة الإسلامية لأوزبكستان جزاك الله خير أنت تتحدث فقط العربية؟ لا كذلك أتحدث الإنجليزية إنجليزي ما شاء الله الحمد لله بعد أن أكرمني الله عز وجل بالهجرة إلى بلاد الشام آه، قررت أن أترك الشام وأن أتي إلى خراسان وما والفضل الذي موجود في الجهاد في خراسان إن شاء الله هو أيضا موجود كما هو موجود في سوريا وأسأل الله عز وجل يتقبل في الديارين كيف الجهاد في سوريا؟ والله الحمد لله يعني الجهاد هناك متقدم يعني وهناك مشاكله وهناك الفتنة التي بين المجاهدين يعرف بها الناس ولكن يعني ان شاء الله بالدعاء والمجاهدين ان شاء الله نسال الله عز ان يفتح عليهم قريبا ان شاء الله أنا أعرف العربية قليلا نحن سنذهب إلى مدرسة حيث طلبة علم يتحدثون العربية أفضل مني خيرا إن شاء الله محمد الرسول arab davlatlarining birdan safimizga hijrat qilib kelgan muhojir Sayfiddinni madrasamizga taklif qilgan vaqtimizda uni qarangki, madrasa toliblarimiz o'z ustozlariga arab tilidan imtihon topshirayotgan ekanlar. Talabalarimiz arab tilini qanchalik o'zlashtirib olganliklarini bilib olish fursati keldi. السلام عليكم أخي كيف الحال؟ نحن مدرسة هنا طلاب يدرسون كما رأيت ما جئنا هنا الى اخوه رسام من اجل الجهاد في سبيل الله يعني نسال الله يتقبل منا ومنكم ان شاء الله نحن الحمد لله كما رايت الطلاب كلهم يدرسون جاءوا من اماكن مختلفه على دين الله وانت كيف تريد ان تسال نحن والسعيد ان شاء الله بارك الله فيك آه، كم منكم آه، ابناء شهداء ابناء الشهداء نصفهم والله اعلم shundan so'ng madrasamizning ustozlaridan biri mujohid abdul quddus aka ham sayfiddin bilan biroz iymonlashib oldilar nahnu naqulu laka marhaban ahlan va sahlan bika akhi masmuka انا اسمي سيف الدين من جزيره العرب ما تعبتم في الطريق آه، كل هجره فيها تعب لا يوجد هجره مريحه كل هجره فيها تعب يعني واسال الله القبول يعني تقبل الله منك هجرتك بارك الله فيك نسأل الله أن يثبتك في سبيله آمين يا رب العالمين تكون معلما لنا inshaalloh boshqa ustozlar va toliblar ham birodarimiz Sayfiddinni zeriktirib qo'yishmadi inshaalloh. يريدون الطلاب أن تأتي هنا آه، لكي يتعلموا بسهم لأن عرب يتكلم آه، يكون سهلا جدا ما اتكلم الاخوه ناتي مره في الاسبوع او نعم. مرتين حد اكلم الاخوه ان شاء الله ان شاء الله وتنسيق على خير ان شاء الله نحن بعد الظهر تقريبا يعني عندنا مده حتى المغرب نتكلم باللغه العربيه لا لغه العرب نتكلم ولكن يعني كلنا أوزبكية <laughs> ولذلك إذا يكون عرب كان أفضل يعني طيب ان شاء الله ما في مشكله فقط نسق مع الاخوه نعم. في المنزل هنا ان شاء الله فريق طيب كما يقال <laughs> العرب كيف الاخوان في سوريا وفي العراق اخبرني الحمد لله الاخوه في سوريا يعني حالهم حال جيد الحمد لله والجهاد هناك قائم يعني على المشاكل يعني الموجوده يعني كل جهاد يعني كل جهاد فيه مشاكل لا يوجد جهاد مريح وان شاء الله وادعوا لاخوانكم يعني هناك يعني بحاجه للدعاء يعني والله الجهاد لا ينصر الا بالدعاء وانتم ان شاء الله يعني نسال الله عز وجل كما قال ان يتقبل يعني دعاكم يتقبل حتى اكثر من دعاء الكبار في السن فادعوا لاخوانكم المجانين في كل مكان وجزاكم الله كيف الاحوال في سوريا يعني؟ والله الاحوال في سوريا كما قلت لك الوضع شديد في حلب الوضع يعني النظام يعني الان استولى على كل الجبهات في حلب فقط ب... انا تركت كما تركتها تلك المنطقه فقط باقي جبهه واحده فقط يسيطر عليها المجاهدين اذا سقطت حاصر النظام بشار حلب من كل مكان اخي اردت ان اسال منك لماذا جئت هنا كيف خراسان؟ والله انا جئت هنا ويل آه، لان انا خراسان انا اتابع آه، افغانستان منذ 14 عاما يعني الحمد لله لست جديدا على الجهاد يعني انا اتابع الجهاد منذ قرابه 14 عام وجئت هنا الى خراسان يعني وهذه ارض مباركه يعني لا تقل بركه عن ارض الشام فيها من الاحاديث وفيها من الذي يحث المسلم للجهاد هناك كما موجود يعني في غيرها من البقاع حتى الشام فانا جئت الى هنا لعل الله يطول بنا العمر ونكون من الجيش الذي ان شاء الله يخرج من هذه الارض لفتح بلاد ما وراء النهر باذن الله سبحانه وتعالى وتكونون ان شاء الله قاردا لهذا الجيش باذن الله باذن الله آه. الجماعه الحركه الاسلاميه يوجد هناك في ايضا تقصد جماعتنا نعم, نعم، هناك جماعة لكن ليس معلنة نعم. ما هذا يسجل لكن وحده آه، نعم، <laughs> هناك كتيبة يقودها شخص من الحركة نعم لكنها لم تعلن عن نفسها رسميا الان إيه، يعني موجوده تقاتل ياتيها ناس موجودة. يعني انا جئت اليها طبعا بوسائل <laughs> لا نذكرها هنا <laughs> أه، يعني يقاتلون يعني كتيبه صغيره تتبع الحركه لكن الى الان هذا سري ولا يعلم بالامر الا قليل يعني talabalarimiz yangi muhojirga arab tilida nashid aytib berdilar أوشك الليل أي زمان فأقدم فقد فاز من أقدما فداء العقيدة أرواحنا وفي الله نستخدم العلقما أخي أوشك الليل أن يهزما فأقدم فقد فاز من أقدما فداء العقيدة أرواحنا وفي الله نستخدم العلقما لقد أشرق النور من الصدور يجمع يجلجلهم طفقا مبرما لقد أشرق النور ملء الصدور يجلجلهم طفقا مبرما طريق الدعاة طريق الجهاد إلى الله مفروشة بالدماء طريق الدعاة طريق الجهاد إلى الله مفروشة بالدماء أخي أوشك الليل أن يهزما فأقدم فقد فاز من أقدما فداء العقيدة أرواحنا وفي الله نستخدم العلقما ونيل الشهادة أغلى المنى ولا خير في المرء أن يحجما ونيل الشهادة أغلى المنى ولا خير في المرء أن يحجما سبيلك في الحق أن ترتضي على شوكه صابرا مسلما سبيلك في الحق أن ترتضي على شوكه صابرا مسلما أخي أرضي أوشك الليل أن يهزما فأقدم فقد فاز من أقدما فداء العقيدة أرواحنا وفي الله نستخدم العلقما إذا ما دعيت فلب النداء لدفع العداة وصون الحمى إذا ما دعيت فلب النداء لدفع العداة وصون الحمى وكن مشعلا ساطعا في الورى تقود وتهدي لدرب السنا وكن مشعلا ساطعا في الورى تقود وتهدي لدرب السنا أخي أوشك الليل أن يهزما فأقدم فقد فاز من أقدما فداء العقيدة أرواحنا وفي الله نستخدم العلقمة الله أكبر ان شاء الله بارك الله فيك اخي اذا انت تدري نسمع منك انا شيء تلبلر سيف الدين هم نشيد ايت كون كوندرشته بدمي سأكتب قصتي وجهادي واليوم أمضي بيعتي وغدا ستعلم أمتي صدقي وتنصر دعوتي يا لائمي في منهجي أطلق سهام التهمة أتريد هدم مبادئي زورا وتطفئ نهوتي فأنا الثريا هامة أطأ السماء بهمتي طبعا لو كتبت الابيات المكرره يعني كان افضل يعني انا اعرف النشيد من <laughs> كتب اظن غناها اما خولان او خولان ربما في من اليمن اعرفها من شريط آه، ربيع الشهداء نشيد ربيع الشهداء لو لو كتبوا الابيات المتكرره كان افضل من ان يكتب مرتين نعم. كيف؟ ولا تحت سيف الدين هم يظنوا يظنون انك في الصف الاول لا لا لا اعرف القصيده وانا ما اسمعها من قبل صراحه للبدايه لو اعرف القصيده اقراها جيدا ولكن <laughs> والخطا هناك اخطاء في الكتابه يعني لا ان نقول لكن هناك اخطاء في الكتاب نعم، نعم، نعم. ولا ولا تقتلع ولا ت... ولا تتطلع تت... مكتوبة خطأ <laughs> مكتوبة خطأ ولا تتطلع لغير السماء ما شاء الله جزاكم الله خير عربيه سليمه ما شاء الله يعني <laughs> وحتى افضل مني في الانشاء انا اول مره ترى هذه انشد فيها يعني حتى آه. ايام رفاقي في البلاد كانوا يطلبوني انشد كنت ما اقول ولكن هذه الجلسه يعني <laughs> قلنا نجرب ما, ما نخيب الاخوه يعني <laughs> قصة هجرتك كيف كانت في الطريق كيف يعني ما شاء قصة الهجرة يعني آه، كهجرة أغلبية الأخوة يعني أنا يعني كما قلت أنا جربت الهجرة إلى سوريا وثم يسر الله الهجرة إلى خراسان ويعني صراحة أقول الهجرة إلى سوريا كانت سياحة يعني مقارنة بالهجرة إلى خراسان يعني ما شاء الله قضينا وقت يعني آه، الدخول إلى هنا والانتظار يعني قضينا أكثر من حوالي 20 يوم يعني من خرجنا من سوريا إلى بلغنا هذه الأرض وطبعا اول آه، كم يوم ما شاء الله يعني تعرفنا في هذه الرحله يعني سبحان الله يعني من قال صلى الله عليه وسلم الجهاد سياحه والله هو سياحه يعني تقابل اشخاص يعني سبحان الله راينا في هذه الرحله في هذه يعني ما لم اره في حياتي يعني على يعني ما الفتره كثرت ترحالي يعني او ما اعتبرت اقول كثرت ولكن البلاد التي زرتها ما رايته في هذه الرحله من خروجي من سوريا الى ان بلغت الى هنا سبحان الله ثم خرجنا من تلك البلد لا اعرف اين ذهبنا وذهبنا الى مدينه باكستانيه عند ولده ولده فقط لانه كان يصلي والله العظيم يعني على الاقل شعرت بارتياح معه والده أخاف أن يقتلني وابنه فقط لأنه يصلي على الأقل أمامنا ما أعرف هل يصلي ما يصلي ولكن الفترة التي قضيتها معه كان يصلي معنا إذا صلينا الجماعة فكنت أشعر ما هو بالاطمئنان يعني سبحان الله يعني أقول لك في هذه الرحلة يعني يعني والله تستفيد يعني تشاهد كيف يعني والله العظيم التعب الذي يجده الإنسان تركب على الموتور ثلاثة أيام وحتى تبيت أحيانا في خيمة في الصحراء عند بقينا عند البدو هون البدو البشتون اقمنا عند أحدهم والله قدم لنا طعام ما اعرف ماذا هذا الطعام فقط شيء يشبه المرق <laughs> يعني ما عرفت من المرق الا شيء يسمى عندنا في بلادنا يسمونه الكركم يضعونه في الطعام نعم. هذا الشيء الوحيد اللي ميزته في, في هذا المرق اما ماذا في المرق لا اعلم يعني سبحان الله هذه الهجره نعم. يعني تجعلك يعني تشعر بقيمه العمل اللي تقوم فيه يعني عندما تصل الى هذه الديار نعم. تستطيع أن تقول نعم أنا هاجرت في سبيل الله يعني أنا أقول صراحة الذي يريد أن يعرف الهجرة بمخاطرها وبحلوها ومرها ومخاوفها يأتي يهاجر إلى خراسان الله اكبر اما واحد ياتي يعبر الحدود والحارس الحارس <laughs> التركي معطيه معطيه يعطيه ظهره هذا او يدفع 100 دولار يعبرون على الحدود في سياره هذه صراحه سياحه تذهب سياحه ما تذهب هجره يعني واسال الله ان يتقبل من الجميع ويثبتنا على هذا الدرب الى ان نلقاه سبحانه وتعالى امين امين يا رب العالمين ان تدخلني رب الجنه هذا اقصى ما اتمنى وتهبني الدنيا muhammad alayhissalomni shogirdlari da'vat ham qilgan ilm ham o'qigan jihod ham qilgan ana bu muhammad alayhissalom madasi kimki muhammad alayhissalom shafoatini xohlasa o'sha kishiga haqiqiy ummat bo'laman desa jihod qiladi jihod qiladi jihod qiladi boshqa yo'l yo'q tudkhilani robbil أن تدخلني رب الجنة هذا أقصى ما أتمنى وتهب لي الدرجات العليا يا ذا المنة يا رب يا ذا المنة يا رب يا ذا المنة يا رب يا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ما رأيك في هذه المدرسة؟ والله هذه المدرسة يعني الحمد لله يعني الإنسان يفرح عندما يرى مثل هذه المدرسة يعني سبحان الله يعني ما سمعته باللغة العربية يعني عند هؤلاء الطلبة يعني يقول بأن هؤلاء عرب وليسوا أعاجم يعني ما شاء الله عليهم بارك الله فيهم ما الذي تنصح به الأمة والله أول ما أنصح به الأمة آه، الالتزام بالكتاب والسنة على نهج السلف الصالح وننصحهم أيضا بالجهاد في سبيل الله نحن نرى الآن آه، هذه الأمة من شرقها إلى غربها وهي تقتل وتذبح وتؤسر وتنتهك أعراضها فكل هذه لا ترفع إلا براية الجهاد في سبيل الله ولا يمكن لهذه الأمة أن ترجع لمجدها الأول إلا بالجهاد في سبيل الله فننصحهم ونقول للأمة ونقول لشباب الأمة قوموا من سباتكم فإن المجد الذي ينتظركم مجد كبير ولكنه يحتاج إلى همم عالية فهلموا إلى الجهاد وننصح شباب الأمة أيضا كذلك بأن لا ينسوا أرض خراسان فكما هو معروف بأن هذه الأرض هي الأرض التي سقاها كبار مشايخ الجهاد بدمائهم كالشيخ عبد الله عزام رحمه الله وغيرهم كثيرا من مشايخ الجهاد وأرض خراسان لا تزال إلى الآن تطلب الشباب العرب فإن كان قد من الله على بلاد العرب بأن فتح فيها الجهاد في لبنان وفي العراق وفي سوريا وفي غيرها من بلاد العرب ولكن أرض خراسان لا تزال إلى اليوم بأفغانستان وباكستان ففي أفغانستان لا تزال القوات الأمريكية تحتل أفغانستان ما خرجت منها حتى الآن وكذلك حكومتهم العميلة في كابول وفي هنا كذلك الحكومة المرتدة في إسلام آباد لا تزال تصل المسلمين سوء العذاب فهي تعذبهم في كل مكان ليس هناك آه، مكان في باكستان الا هو يتاذى من هذه الحكومه المرتده، لذلك فنقول للعرب للشباب العرب خصوصا ان يهبوا لساحه الجهاد، لا ي... ان لا يحصروا انفسهم إن آه، في ساحه واحده، ونقول لهم هبوا الى ساحه خراسان فق... فان هذه الساحه التي باركت باركتموها بدمائكم في الثمانينات في الجهاد الأول ضد الروس لا تزال تدعوكم وتقول لكم هلموا إلي فقد اشتقت لكم يا شباب العرب وجزاك الله خير kimdir taldı, kimdir aldı, yükün ko'tarishi bor. Qadirdoning qayda qoldi, kimlar bo'ldi qadrdon? kimdir toldi kimdir oldi yuking ko'tarishi bor so'z navbatini abdurashtakiga bersak ular fidoyi shahidlarimizning amirimizga yozib qoldigan xatlarni o'qib bersalar marhamat aka alloh rozi bo'lsin fidoilar jonin Allohga sotgan fidoilar Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум, дорогой, уважаемый мой амир Усман Гази. Прошу вас ускорить мой тартип и тартип моей жены на Амалия Истышхадия. Как можно быстрее. Жду ответа. Да будет доволен вами Аллах. Пусть Аллах не собьет нас и вас с прямого пути. Муджахид Рухиддин. Фидоилар jonin Allohga sotgan fidoilar ila Rahmanir Rahim Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Hurmatli amirimiz Usmon G'oziy Alloh taolo sizdan rozi bo'lsin. Mana yaqinda hatto birodarimizning ayoli Allohni izni bilan Allohni huzuriga yetib oldi. Alloh shahodatini qabul qilsin. Endi navbat men qariyaniki bo'lishi kerak edi. menga mahram bo'lib, nabiram Solih bilan fidoyi qilamiz deb kutib turibmiz. Solihni onasi rozi bo'lgan. Agar ruxsat bersangiz, nabiram ham men bilan mahram bo'lib fidoi bo'lmoqchi. Bundan 5 yil avval Tohirjonning vaqtida so'ragan edik. Shunda nabiram Solihga qachon qori bo'lsang, shunda ruxsat berishim mumkin degan edilar. Allohni jamoliga yetmoq niyatida u ham Allohni roziligi uchun qayerga jo'natsangiz roziman. Afg'onistongami, Pokistongami farqi yo'q. Qayerda bo'lsa ham Allohni dushmani, mu'minlarni dushmani bo'lgan kofirlarni Allohning izni bilan o'ldirishga tayyormiz. sizdan iltimos qilib so'raymiz. Shu Ramazon oyida bizga ruxsat bersangiz. Alloh taolo sizdan rozi bo'lsin. Agar biz tomonlarga o'tsangiz, biznikiga bir keling. Alloh sizni va hamma mujohidlarni o'zi asrasin. Allohga omonat. Xatni javobini kutaman. Abdussalom ota oilasi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Fidoilar biz jonim Allohga sotgan fidoilar. Joriy 2014-yilning 8-iyun kuni O'zbekiston Islomiy harakati mujohidlari Pokistonning Qarochi shahridagi xalqaro tayyoragoh bilan yonma-yon joylashgan harbiy tayyoragohga 10 ta mujohid birodarlarimiz hujum qilganliklarini aytib o'tgan edik. Xabaringiz bo'lsa, o'sha amaliyot 9-iyun tongiga qadar davom etgan edi. Xuddi shu 9-iyun kuni O'zbekiston Islomiy harakati mujohidlari Pokistonning Muxtor viloyati Balujistonning Kveta shahrida yana bir fidoilik amaliyotini oshirganliklari xabari keldi. Ma'lum sabablarga ko'ra ushbu amaliyotning natijasi o'z vaqtida bizga yetib kelmagan bo'lsa-da, mana bugungi dasturimizda mazkur amaliyot to'g'risida batafsil ma'lumot bermoqchimiz. Kveta shahridan yetib kelgan birodarimiz Mujohid Abdumo'min akadan voqelikni to'liq aytib berishlarini so'radik. Qachon keldingiz? Kecha. Ya'ni bir kun bo'ldi kelganingizga. Asl maqsadingiz nima edi safar qilishlikdan? Asl maqsadimiz dushmanga zarba berishlik. Qayerdagi dushmanga? Shu yer yuzidagi Allohning dushmanlariga. Nechta kishi bordinglar u yerga? Bitta guruh. Fidoilar bilan. Albatta. Qanday kirdinglar? Tartiblar qanday bo'ldi? Tartiblar shomga yordamga ketayotgan shiyalarni o'shalarda hukumat Iron chegarasiga yaqin joyga joylashtirayotganda birodarlarimiz sezib qolgandan keyin o'sha tarosit qilingan maqsad bilgandan keyin amaliyot qilishlikda aytdi bizga keyin maqsad bir fidoyi kerakligini bizga aytib qoldi keyin sizlar hujum qilmoqchi bo'lgan dushman eron armiyasimidi yoki pokiston pokiston armiyasi shomga yordamga ketayotgan shiyalar shularni to'xtatishlik va ularga hujum qilishlik niyat bo'lgan bali albatta ho'p qanday amalga oshdi bu maqsad fidoyilarimiz bor edi lekin hamma fidoy edi ikki kishi kerak deb qoldi ikki kishi chiqdi sunnatullo bilan hamza ikkalasini olib ketishdi o'sha joyga joy qayer edi bu joy eronga chegara joyda o'tal bo'lgan katta karvonsaroy deb qo'yadi katta joy bo'lgan o'sha yerga sherlarni yig'ib o'sha yerdan eronga o'tkazmoqchi bo'lgan o'sha yig'ilib turgan joyida birodarlarimiz vaskatda keyin avtomat partalari bilan keyin ko'p granatalar bo'lgan qo'llarida o'shanda keyin hujumga o'tishgan bular kunduz kuni soat o'n bir o'n ikkilarda boshlagan amaliyotni to'rt soat davom etgan yig'ilib turgan shiyalarga tasodifan hujum qilgan birodarlar ularni soni ma'lummidi soni ikki yuz ellikta ikki yuz ellik kishi bo'lgan shunga ikki kishi hujum qilgan yana bir kishi ansorlardan bir kishi qo'shildi uch kishi bo'lgan vaskatlarda kirgan uchalasi ham avtomat partalar granatalar bilan granatalar tashlab avtomatlardan otib keyin uchalasi ham o'zini portlatgan talofati qancha bo'lgan bunisi ma'lummi talofati bizga hozircha aniq ma'lumoti yo'q lekin kufr ma'lumotiga qaraganda 35 ta shia o'lgan va yana shuncha zaxmi bo'lgan e, o'zlari tan oldi endi bu kufrni ma'lumoti qolgan birodarlarchi o'sha sizni guruhingizdagi boshqa birodarlarchi bizni birodarlar keyingi amaliyotga tayyor turibdi inshaalloh undan keyin yana amaliyotlar bo'ldimi o'sha bo'ldi mayda mayda amaliyotlar kichik kichik cherik ham aytib bersangiz yo'lni yoqasida bir kichik posta bor ekan o'sha yerda taxriban to'rt kishi ikki kishi turadi deb aytishdi tarosit qilib o'tib ketdik kunduz kuni kechqurun bolalar bilan keldik mototsikllarda kelib turib kechasi bo'lganligi uchun kechqurun ikki uchlarda bo'lganligi uchun g'aflatda bo'lgan vaqtida kirib birodarlar minib kirib otib otib keyin o'sha yerdagi g'animatlarni olib yig'ishtirib olib ketdik bu qayerda o'sha chegaraga yaqin bo'lgan postlar mayli o'sha pokiston territoriyasidan bu amaliyotda kimlar qatnashdi bu amaliyotda qo'mondonimiz anas domla birodar keyin hamza fidoyimiz undan jinday fidoylikdan oldinroq bo'lgan qancha oldin bo'lgan u taqriban bir o'n kun o'n besh kun oldin bo'lgan shundan keyin hamza fidoylikka ketdi undan keyin fidoylikka ketdi hamza biron bir so'zlari bormi yozib olingan so'zlari bor <laughs> menga aytgan so'zlari bor lekin yo'q bir kameraga yoki diktofon kameraga ham olingan a qiziqarli voqealarni bittasini aytib bersangiz qiziqarli sunnatullo tush ko'rgan fidoylik qilishdan bir kun oldin tush ko'rgan tushida shahid bo'lgan birodarlarni yonida turgan ekanda ansor birodar bilan ikkalasi turgan keyin hamza qani hamza deganda hamzaga qarasa hamza ham yugurib kelayotgan bo'lgan hamza undan keyin shahid bo'lgan shu bo'lgan shu bo'lgan Karachi voqeasini eshitganinglardan keyin qanday o'zingizlarda bir e, taassurot bo'ldi? Alhamdulillah, ruhiyatlar ko'tarilib, yana shunaqa amaliyotlar bo'lishini xohlab qoldik. Keyin <laughs> xohladinglarmi yoki shunaqa amaliyotlarda o'zingizlar qatnashishni xohladinglarmi? Albatta, o'zimiz qatnashishni xohladik. Mana birodarlarimiz bu Eron chegarasida qildi-yu. Hozir u yerda ham guruhlar bor. Albatta, alhamdulillah. Birodarlarning salomi bor, salom aytishgan. Kayfiyatlar a'lo. inshaalloh biz ham duoda bormiz inshaalloh hmm. o'sha yerdagi hmm. birodarlarimizni haqqiga ertayu kech duo qilib turibmiz hmm. bundanda yaxshi amaliyotlarni olloh nasib qilishini ollohdan so'rayapmiz alloh taolo muvaffaq qilsin hop boshqa so'zlaringiz bormi tinglovchilarga muxlislarga nima deyman ummatga shuncha ne'matlarga noshukurlik qilmasdan jihod qilsin mana shahidlar beryapmiz yetimlar qolyapti ayollar shahida bo'lyapti kelinmasa o'sha yerda haqqimizga duo qilsin تاگش دو یم کلا مسب زن یاش گمان دوسن مرد مؤمن دعتي ربح تک تك جوانانی جواناني شد شت قافلة گلابانی أباني مجاهد حمزة اوشی harakatimizga kelganiga hali ko'p bo'lmagan edi u hali juda yosh bo'lishiga qaramay dushmanga qarshi o'ta shiddatli bo'lib deyarli umri sangarlarimizda o'tdi bu yosh mujohidni ko'pchilik birodarlarimiz yaxshi tanimasalar kerak keling hozir shu birodarimiz bilan balujistonga safar oldidan yozib olgan suhbatimizdan bir parcha ovozni e'tiboringizga havola qilsak تشكيل شت قافلا شاقول عباني قولا أتحاجي نظر لالا شاقول عباني قولا أتحاجي نظر لالا روبرو دشمنا شهيد بو مقابلا روبرو jihodiy tushunchaga jihodiy ruh qachon sizda paydo bo'ldi o'n to'rt yoshda shu domlalardan eshitib jihodda gapirmas sahobalarni hayotini gapirib berardi men o'zim jihod qilgim keldi Uylanmagansan? yo'q Nima sabab bor? uylayman deb harakat qilishyapti men jihod qilaman deb keldimda qiz istab nima qilishyapti umri go'sht ku sangara bijihad safara nazant xavf u xatara nishon git sitamgara hozir man kelayotganda anavi konsultdan abu muhammad akani hmm. o'ttiz dollar qalaysiz aka tuzimsiz birodarlar yaxshimi alhamdulillah o'ziz qalay maza yaxshimi tinchmi aka ukalar Bir birodarimiz haqida siz bilan suhbatlashmoqchi edim. Bo'ladi, gapiringchi, nima gap? Ha, bir birodarimiz bor edi, Hamza. Ha, Hamza degan birodarimiz uylandi, ha, maqsad uzoqroqda. Shu birodarimizni sizdan ozgina siz bilan muomalasi bor edi ekan. Ketishdan oldin ham aytgandim uni. Rozimiz u narsaga, birodar. Yaxshi, Alloh rozi bo'lsin. روبرو گو دشمنا شهید بو مقابلا لكتنا تبشير ومانتا إن تسير بالكل نقرد تقدير شد اي أمير بالكل نقرد تقدير شد اي أمير جليل أت أستاذ أمير هم حاج السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله Biz eshitdikki, bu birodarimiz Shahid Sunnatulloh siz bilan bir ta'limni o'tkazgan ekan. Vale, shunday. Ya'ni bu Sunnatulloh haqida siz qanday guvohliklarni bera olasiz? Bu birodarimiz haqida ko'pgina yaxshi guvohliklarni bera olaman. Hmm. Ta'limda qanday taassurot qoldirgan? Ta'limda mashalloh har tomonlama yaxshi birodar edi. Eng ichimizda shunaqangi bir e, xushtabiat birodar ediki, muloyim, uyalchang, tortinchoq shunaqa bola edi. Yana bu birodarda fazilatlardan shuki vatanda umuman islom dinidan nol bo'lganda keyin bu jihod maydoniga da'vat qilishganda ikkilanmasdan hijrat qilib kelgan bu birodar. Hali hech narsadan xabari yo'q, yangi islomga bir jihodiy ilmi ham yo'q, tushunchasi ham yo'q. Yo'q, hech qanaqa tushuncha yo'q. Shunday Alloh yo'liga da'vat qilishgan, jihodga ketdik degan shuni tushunib, shijoati bilan chiqib kelganda, bu yerga kelib, biz bilan ta'lim mobaynida muallim sonidan boshladi, tajvid ilmini o'rgandi. Hech qancha o'tmasdan Qur'onga tushib oldi mana shu birodar. Qur'onga tushib, oxirgi paytlarda birodarlar aytishdiki, bu birodar faqat mana shu Qur'onga muhabbat qo'yib Qur'on o'qiydigan birodar deb nomladik. Aytdi birodarlar, oxirgi paytlar shunday sangarda shunaqa birga bo'lgan birodarlar bor. Ushlar aytishdiki, faqat mana shu Qur'onga mehr qo'yib qoldi oxirgi paytlarda. Ya'ni O'zbekistonda hijratda topmagan ilmini mana shu Vaziristonda topdi, shundaymi? Bale, shunday desam bo'ladi. Yana shuni ham aytib qo'yishim kerakki, bu birodarimiz biz bilan ta'lim o'tgan birodarlar ichida eng birinchi shahid bo'lganlardan bo'ldi. Eng yuvosh jasoratsiz bo'lib ko'ringani bilan eng birinchi shijoat bilan shahid bo'lganlardan shu bo'ldi alloh qabul qilsin shahodatini amin jangani tabahadir dilavat kamandar تشکیلانی تا اکثر شد حاجی لالا نظر تشکیلانی تا اکثر شد حاجی لالا نظر Shahid sunnatulloh. نشان داد حق غيرها inshaalloh qiyomat kuni baribir inshaalloh jannatda e, qiyomatga shu dola shafoat qilaman deb orqa qaytish inshaalloh niyat yo'q inshaalloh mana shu yo'lda amirlarga itoat qilib alloh taolo dinni oliy qilamiz inshaalloh bunaqa niyat qilgan mujohid sunnatulloh jamoatimiz amiri usmon g'oziyga masjidga buyurmas ekan itoat qilishga bayat beraman Shunday qilib Hamza va Sunnatulloh birodarlarimiz Shomga mujohidlar qarshisiga jang qilgani taraddud ko'rayotgan 300 ta kufr askarlaridan 250 tasini o'ldirishga muvaffaq bo'lishdi. Alloh taolo navbatdagi fidoyilarimizning shahodatlarini ham qabul qilsin. Va nihoyat navbat Shimoliy Vaziristondagi janglarga yetib keldi. أذيق العيد كأس المرارة والقرح ولابوني في abi? Kuru mu yaptı? Ne yapıyor? Orada mı var? Ne yapıyor? Abu Bakır, Abu Bakır. Abu Bakır Mansuri. Abu Bakır, Abu Bakır Mansuri. Baş. Abu Bakır, Abu Bakır Mansuri, Mansuri. Abu Bakır, Abu Bakır Mansuri, nechta uchyapti ikkita nima qilibdi salohiddindan birga ekan asad bilan qaytog'idan chiqqan deyapti hatto duo qildim asragan anvar anvar mansur shozir anvar anvar mansuriy anvar shuni o'tishim bilan qani yana ikkita chiqin yo'q qolgan birodarlar topildi assalomu alaykum Aleykümselam ve rahmetullah. E, Muzaffer eli eliki biraderler geldi, hemen geldi elhamdülillah. O murça mı? Ha, kuruya tutku. Siz ertalab bir yerda <laughs> havon ay navodga aytisku. Havon otdi. Kimdadir bilan bilan o'tdik. Assalomu alaykum. Changallarni oldik. Aka yaxshimisiz? Ya, assalomu alaykum. Bormisizlar? Aga, aga sizni o'tishim bilan urdik-ku. Aga. Ondan uzildi. Aga, Ha? o'tishim bilan urdi bilasizmi tiqlardi urdi tut yedinglarmi yemadi nima qildi metro past ellik metr otmaydi otmadimi manda u granatdan bor birodarda o'q bor pastga o'q olib chiqdinglar kech payt olganmiz traktorga emas endi u sangariga qaysi sangariga orqaga onangami bismillah Eee toşokta. Maşallah. Evet. Çizdik. Bizi geri yaptı mı? Aylanıp geliyor yaptı. hafta davomida tog' tepalariga joylashib olgan murtadlarga birodarlarimiz to'p 82 va to'p 75 lardan, shuningdek havondan otilgan o'qlar ham hadafga aniq tushganini, bundan tashqari Xo'shali mintaqasidagi tog'lardan biridan dushman ortga chekinganini ham hujumdagi birodarlarimiz xabar berdilar. Hali tushdi. O'ziga tushdi. Ochko. Voy, jiddi pastroq tushdi. Sangar yoniga tushdi. Bo'ldi, olamiz, ketamiz. Akbar, Alloh akbar. Zo'r tushdi. Oldiga tushdi, mashallah. Janglar davom etmoqda. Ushbu amaliyotlarning birida tojikistonlik birodarimiz Fayzulloh qaysi surani ko'rsam jihad qiling jihad qiling e, degan Alloh taolo dushmanning raketasidan shahodat yetishdi eshitaman eshitaman bo'ladi bo'ladi inshaalloh yaxshi jazakalloh bo'ladi yaxshi eshityapmiz Mashallah. Qayta dua sana adam ne kadar iyi. Abor da tutu dum dum. Yanama e, hatta. E. Nasıl inşallah hazırça. Assalomu alaykum. <laughs> Aha, shu yordamchilar hammasi. endi buyog'i sabr ekanda to'xtang 2 minut tez. Eh. rosa zo'r yerga chiqdi qaytib ketadi hozir yana kamazga qilaylik, 90 qilaylik, 90 oq 90. Kamazga qilib qo'yamiz. 1 2 Bismillah. kamaz pas tushib ketdi kamaz kamaz pastga tushdi Allah'u akbar tema tema zo'r turibdi she'rlari kamaz pastga tushib ketdi Allah'u akbar she'rlari ummatning maqdirlari biz maydonda yurganda titraydi maydon biz maydondan ketmaymiz dushmanni do'st etmaymiz biz har damda ummatga bo'lgaymiz posbon biz Allohning sherlari ummatning maqdirlari biz maydonda yurganda titraydi maydon biz maydondan ketmaymiz dushmanni do'st etmaymiz biz har damda ummatga bo'lgaymiz posbon Biz maydonda yurganda taqvodir bizga qanqon, kofirlar ko'kka sakrab ketganda tug'yon. Biz maydonda yurganda mustahkam tortar iymon, biz iymonning qadrini sotmaymiz arzon. Biz Allohning sherlari, ummatning maqdirlari, biz maydonda yurganda titraydi maydon. Biz maydondan ketmaymiz, dushmanni do'st etmaymiz, biz har damda ummatga bo'lgaymiz posbon. Biz maydonda yurganda din qonun bizga har on, Alloh bizga Qur'onda keltirgan farmon. Biz maydonda yurganda kofirlar ko'p sargardon, moqqa joy topmay bo'lganlar sarson. Biz Allohning sherlari, ummatning martirlari, biz maydonda yurganda titraydi maydon. Biz maydondan ketmaymiz, dushmanni do'st etmaymiz. Biz har damda ummatga bo'lganmiz posbon. Biz maydonda yurganda dushmanga qolmas imkon, dushmanni yolg'iz tashlab qochadi shayton. Biz maydonda yurganda malaklar bizga hamxon yon atrofda hur qizlar bo'lgaylar giryon biz Allohning sherlari ummatning mahdirlari biz maydonda yurganda titraydi maydon biz maydondan ketmaymiz dushmanni do'st etmaymiz biz har damda ummatga bo'lgaymiz posbon biz Allohning sherlari ummatning mardlari biz maydonda yurganda titraydi maydon biz maydondan ketmaymiz dushmanni do'st etmaymiz biz har damda ummatga bo'lganmiz posbon biz Allohning sherlari